kadangi taip yra, aš nuolat savo tą patį galvodamas ir svarstydamas negaliu atsistebėti tokiu kai kurių žmonių kvailumu, tokiu apakusio proto bedieviškumu, galiausiai tokiu klaidos gailimu, kad jie nepasitenkina kartą perduotą ir seniausiai priimtą tikėjimo taisyklę, bet kasdien vis ieško naujų ir naujų dalykų. Jie nuolat stengiasi, ką nors prie religijos pridėti, joje pakeisti ar iš jos išimti, atimti. Lygiai tai būtų lyg tai būtų nedangiška dogma, vieną kartą pakankamai apreikšta, o žemiškas mokymas, kurį galima ištobulinti tik, tik nuolatiniu gerinimu ar greičiau kritikavimu. Juk dieviški žodžiai mums šaukia, neperkelk ežę ženklinančio akmens, kurį padėjo tavo protėviai, ir nesiteisk su teisėju, bei kas ardo tvorą tai mels gyvatį. Ir tas apaštalo žodis, kuriuo visoms nelemtoms tų visų erezijų naujojams, lyg kokiu dvasiniu kardu dažnai buvo nukertamos galvos ir turi būti nuolat kertamos. O Timotiejau, sergėk tau patikėtą turtą, vengdamas pasaulio tuščia žodžiavimo, naujovių ir tarimo, tarimo, tarimo pažinimo prieštaringų teigimų nes kai kurie jį pamėgę nuklydo nuo, nuo tikėjimo. Ir po to dar atsiranda žmonių su, su tokiu įsisenėjusiu kaktos kietumu, tokiu lyg priekalas begėdiškumu, tokiu deimanto kietumo užsispyrimu, kad jie nesuklumpa net po šių dieviškų žodžių svorių, nesutraiškomi net tokio spaudimo, nesudūšta net tų kojos kūjo smūgių, nesuskaldami net šitokių žaibų. Vengdamas, sako, pasaulio tuščia žodžiavimo naujovių. Nesako senienų, nesako pasenusių dalykų. Kaip galime matyti, kaip galime matyti iš prieš, priešingų jo žodžių. Juk jei reikia vengti naujovių, tai turime laikytis senovės. Ir jei naujovė yra medieviška, tai senovė pašventinta. Ir tariamojo pažinimo, sako, prieštaringų teigimų. Iš ties, eretikų doktrinos vadinasi klaidingai, jų nežinojimas puikuojasi mokslo tamsumo švietimu, o patamsiai šviesos vardu. Nes kai kurie sako, jį pamėgę nuklydo nuo tikėjimo. Ką išpažindami jie nuklydo, jei nekažin kokį naują ir negirdėtą mokymą nes girdi, kaip kuriuos jūs sakant. Ateikite neišmintingi ir vargšai, jūs, kuriuos žmonės vadina katalikais, ir mokykite stiprų tikėjimą, kurio niekas be mūsų nesupranta, kuris slėpėsi jau daugelį amžių, neseniai buvo atskleistas ir parodytas. Tačiau mokykitės vokčiomis ir slapta, ir jis jūs padarys laimingus. Ir vėl. Kai išmoksite, mokykitės slapčia, kad pasaulis negirdėtų ir bažnyčia nežinotų, nes tik nedaugeliu leista suvokti tokio slėpinio paslaptį. Argi tai nėra žodžiai tos kekšys, kuris Saliamono patarlėse kviečia pas save praeivius, einančius tiesiai savo keliu. Neišmanėliai kalba, užsukite čionai. Neturinčius sveikos nuovokos jį ragina sakydama, noriai imkite paslėptos duonos ir vokčiomis gerkite saldaus vandens. O paskui, bet jis sako, bet jis sako, nežino, kad žemės vaikai pas ją pražūsta. Kas tai žemės vaikai? Apaštalas paaiškina, kurie nuklydo, sako jis, nuo tikėjimo. Čia verta pavarkti ir atidžiau išnagrinėti visą šį apaštalo skyrių. O Timotiejau sako, sergėk tau patikėtą turtą, vengdamas pasaulio tuščia žodžiavimo naujovių. O Sušunk, šis sušukimas rodo jo iš ankstinį žinojimą ir kartu meilę, nes jis numatė ir iš anksto apraudojo būsimas klaidas. Kas yra šiandien Timotiejus, jei ne bendrai visa bažnyčia, ar ypač visas vadovaujančių luomas, kuris privalo tiek turėti visą Dievo garbinimo mokslą, tiek kitiems jį įdėkti. Ką reiškia sergyk tau patikėtą turtą? Sergėk, sako jis, nuo vagių, nuo priešų, kad žmonėms miegant virš tos geros kviečių sėklos, išbertos savame lauke, žmogaus sūnus neprisėtų raugų. Sergėk, kalba jis, tau patikėta turtą. Kas yra tas patikėtas turtas? Tai, kas tau pavesta, o ne tai, ką pats išradai. Ką gavai, o ne ką išgalvojai ne gabumo, o išmokimo dalyką. Ne savo pasisavintą, bet perduotą viešai. Tai, kas tau perleista, o ne tavo duodama. Tai, kieno esi ne autorius, o sargas. Nesteigėjas, o mokinys. Nevedlys, o pasiekėjas. Sergiai, sako, tau patikėta turta. Išsaugok nepažeistą ir nesumažintą katalikų tikėjimo talentą. Kas tau patikėta, tą turi išlaikyti, tą ir perduoti. Gavai auksą, auksą ir atiduok. Nenoriu, kad vietoj vieno man pakištum kitą, nenoriu, kad vietoj aukso begėdiškai duotum šviną, ar klastingai ištiestum varį. Noriu ne aukso išvaizdos, bet tikros prigimties. O Timotiejo, o kunigė, o aiškintojo, o mokytojo, jei dieviška dovana padarė tave tinkamų gabumais, išsilavinimu ir mokytumu, Tai būk dvasinių padangtais bet salelių. Išėjimo knyga 31.2. Glūdink brangius dieviškus dogmos akmenis, ištikimai juos suderink, išmintingai sudėliok, pridėk jiems spindesio, grožio ir puikumo. Tegu aiškinant tampa geriau suprantama tai, kas anksčiau buvo miglotai tikima. Tegul per tave palikuoniai save sveikina, save sveikina supratę tai, ką prieš tave senoliai garbino ir nesuprato. Bet mokyk to paties, ko išmokai, kad kai sakai naujai, nesakytum ko nors naujo. Eadem tamenkve didicisti doce, utkom dikas nove, nono dikas nova. E, bet gal kas nors sakys. Tuomet Kristos bažnyčioje nėra jokios religijos pažangos, yra netgi labai didelė. Juk kas būtų toks pavydus žmonėms, toks neapkenčiantis Dievo, kad drįstų tai trukdyti. Tačiau ji yra taip, kad būtų iš tiesų tikėjimo pažanga, o ne pakeitimas. Juk pažangai priklauso, kad kiekvienas dalykas savyje didėtų, o keitimuisi, kad dalykas iš vieno virstų kitu. Todėl turi aukti ir daryti kuo didesnės pažangos tiek atskirų dalykų, tiek visumos ir pavienio žmogaus ir visos bažnyčios pagal amžių ir laikų laipsnių supratimus, pažinimas ir išmintis. Tačiau vien tik savo rūšyje, tai yra toje pačioje dogmoje viena dvasia ir viena mintimi. Insuo dum taxat genere in eodem skilicet dogmate eodem sensu eodemque sentencija. Palyginimai Pirmas laiškas korintiečiams. Pirmas dešimt. Sielų religija turi sekti e, veikimo būdą kūnų, kurie metams bėgant išaugina ir išvysto savo narius ir lieka tuo, ko buvę. Yra didelis skirtumas tarp vaikystės žydėjimo ir senatvės brandos tačiau seliai lieka tie patys kurie buvo paaugliais nes besikeičiant vieno ir to paties žmogaus ūgiui ir išvaizdai vis tiek pasilieka ta pati prigimtis vienas ir tas pats asmuo naujagimio kūno dalys mažos jaunuolių didelės bet jos lieka tos pačios kiek sąnarių turėjo vaikai tiek ir vyrai ir jie ir jei kurie išdygsta tik brandesnio amžiaus laiku tai tik tie, kurie jau lyg sėkla buvo anksčiau pasėti. Todėl suaugusiuose nepasirodo nieko naujo, ko jau prieš tai nebuvo vaikuose. Taigi nebejotina, kad tai yra teisėta ir teisinga pažangos taisyklė, nepakeičiama ir puikiai augimo tvarka. Didėjantis amžius senstant atskleidžia tik tas dalis ir formos, kurios jau vaikystėje buvo kurėjo išminties suformuotos kad žmogaus pavydalas įgautų kokią nors ne savo rūšies išvaizdą, arba kad kurių nors narių skaičius padidėtų ar sumažėtų. Yra būtina, jog visas kūnas arba žūtų, arba išsigimtų, arba bent būtų suluošintas. Todėl tinka, kad ir krikščionių religijos dogma sektų šiais pažangos įstatymais, kad bėgant metams jis sustiprėtų, su laiku išplistų, su amžiumi iškiltų, bet liktų nesugadinta ir nesumažinta kad visais savo dalių matmenimis ir visais nariais bei mislėmis būtų pilna ir tobula. Tačiau, kad nebūtų jokio, jokių būdų pakeista, nepakestų jokio savybių netekimo ir jokios supratimo kaitos. Pavyzdžiui, mūsų protėviai kadaise šiame bažnyčios pasėlyje išbėrė tikėjimo kviečių sėklą. Būtų nedora ir netinkama, jei mes, jų palikonys, vietoj tikros tiesos grūdų rinktume suklastotos klaidos pikdžiulės. Bet juk yra teisinga ir nuseklu, kad mes iš užaugusio kviečių pasėlio rinktume dogmą lyg kviečių derlių, nes pirmi ir paskutiniai dalykai neturi vieni kitiems prieštarauti. Jei kas iš šių sėklų pradmenų bėgant laikui išsivysto, tas turi ir žaliuoti bei subręsti, tačiau daigo savybės negali pasikeisti. Nors prisideda kitas pavydalas forma, skirtingumas, bet pasilieka ta pati rūšies esmė. Tai neatsitinka, kad tie katalikiškos nuomonės rožių daigai virstų į dagius ir spyglius. Iš ties ten neatsitinka, kad šiame dvasinėme rojuje iš cinamono ir balzamo uglių staiga išdygtų svidrės ir kurpelės. Todėl, kas tik šiame Dievo bažnyčios laukia yra tėvų tikėjimo pasėta, tą vaikų stropumas turi auginti ir saugoti. Tai turi žydėti ir bręsti. Tai turi daryti pažangą ir tobulėti. Juk teisinga, kad tos senos dangiškosios filosofijos dogmos bėgant laikui būtų rūpestingai prižiūrimos, dailinamos ir nulyginamos, tačiau neleistina jas keisti, apkarpyti ar nukapauti jos gali gauti daugiau akivaizdumo šviesos aiškumo bet privalo išlaikyti pilnumą grynumą ir bei savitumą nes jei kartą būtų leista tokia bedieviškos apgaulės savivalė tuomet bijau ir pasakyti koks didelis iš to kiltų religijos sugriovimo ir sunaikinimo pavojus juk jei būtų išsižadėta bent vienos katalikų dogmos dalies Tuomet žmonės imtų atsisakyti dar šio to, po to vėl ko nors, nes taip jau būtų įprasta ir leista. Betgi atmetus pavienės dalis, kasgi kita saktų, jei ne, viso, jei ne visko kartu atmetimas. Kasgi kita saktų, jei ne visko kartu atmetimas. Iš kitos pusės, jei imtume maišyti naujoves su senais dalykais, svetimus su savais ir žemiškus su šventais, tai šis įprotis išplistų visur ir po to bažnyčioje neliktų nieko nepaliesto, nieko nesumažinto, nieko sveiko, nieko nesutepto. Galiausiai ten, kur anksčiau buvo tyros ir, tyros ir nesugadintos tiesos šventovė, įsikurtų bedieviškų ir gėdingų klaidų kiekšynas. Tačiau Dievo gailestingumas tegul nuo savųjų protų atitolina tokį nusikaltimą, telieka tai vien bedievių beprotystė. O Kristaus bažnyčia, stopri, stropi ir atsargi, jei patikėtų dogmų saugotoje, tegul nieko jose nepakeičia, nieko netima, nieko neprideda, neatskiria būtinų dalykų, neprijungia bereikalingų, neapleidžia savų, nesisavina svetimų. Tegul ji visomis pastangomis rūpinasi, kad ištikimai bei išmintingai aiškindama patikslintų ir nudailintų senus dalykus, kurie jau senovėje buvo suformuoti ir pradėti, sustiprintų ir įtvirtintų tuos, kurie jau išreikšti bei išvystyti, išsaugotų tuos, kurie jau patvirtinti ir nustatyti. Pagaliau, ko ji visuomet susirinkimų dekretuose siekė, jei ne to, kuo lik tol buvo paprastai tikima, tuo pačiu po to būtų tikima dar rūpestingiau ko jį, viso, pagaliau, ko jį visuomet susirinkimų dekretuose siekė, jei ne to, kad kuo lygi tol buvo paprastai tikima, tuo pačiu būtų tikima dar rūpestingiau. Kas prieš tai buvo skelbiama vangiai, tas pat po to būtų skelbiama primyktiniau. Ką prieš tai ramiai gerbi, tą pat po to uoliai garbintų. Būtent tai sakau aš ir nieko kito visuomet darė katalikų bažnyčia savo susirinkimų dekretais sukilusi prieš eretikų naujoves, kad tik tuos dalykus, kuriuos vien per tradiciją anksčiau gavo iš protėvių, po to palikonėms surašytų ir rašto liudimų, daugelį dalykų sutraukdama į kelis žodžius ir dažnai dėl didesnio aiškumo pažymėdama senąją tikėjimo prasme naujais skambančiais pavadinimais. Bet grįžkime prie paštalų. O Timotiejų, sako jis, sergėk tau patikėtą turtą, vengdamas pasaulio tuščia žodžiavimo naujovių. Veng, sako, gyvatės, lyg skorpionų, lyg bazilisko, kad jos tavęs neištiktų. Ne vien prisilietimu, bet net ir žvilgsniu ar kvėpimu. Ką reiškia vengti? Su tokiais net nesėsti už vieno stalo. Pirmas laiškas, kurintiečiams, 5.11. Ką reiškia vengti? Jei kas, sako, ateina pas jūs ir neatsineša šitokio mokslo. 2. Antras Jono laiškas 10. Kokio mokslo, jei nekatalikiško ir visuotinio, pasiliekančio tokiu pačiu per visus, tikin, per visus kintančius laikus, dėl nepažeisto tiesos perdavimo ir tokiu pasiliksiančio per amžius be paveigos. Kas tada? Nepriimkite jo į namus ir nesveikinkite nes kas jį sveikina, tas dalyvauja jo piktuose darbuose. Antras Jono laiškas 10.11. Pasaulio, sako, tuščia žodžiavimo naujovių. Ką reiškia pasaulio? Tokių, kurios neturi nieko švento, nieko religingo, visai svetimų vidui bažnyčios, kuri yra Dievo šventykla. Pasaulio kalba jis tuščia žodžiavimo naujovių tuščia žodžiavimu, tai yra naujų mokymų, dalykų ir nuostatų, kurios yra priešingos senoviai ir seniems laikams. Jeigu jas priimsi, būtinai pažeisi palaimintųjų tėvų tikėjimą. Arba visą, arba tikrai, tik, tikrai didelę da, jo dalį. Būtinai paskelbsi, kad visi visų laikų tikintieji, visi šventieji, visi skaistieji susilaikė, išlikę mergelėmis, visi klerikai, levitai ir kunigai tiek tūkstančių išpažinėjų, tokios armijos kankinių, tiek miestų su gausiais ir žymiais gyventojais, tiek salų, provincijų, karalių, genčių, karalysčių, tautų. Pagaliau jau beveik visas pasaulis, katalikų tikėjimu sujungtas su Kristumi galva, per šitiek amžių nieko neišmanė, klydo, pikdžodžiavo, nežinojo, ką tiki. Vengdamas, sako, pasaulio tuščia žodžiavimo naujovių kurias priimti ir sekti niekada nebuvo būdinga katalikams ir visuomet būdinga eretikams. Iš ties, kokia erezija kada nors iškilo taip, kitaip, nei tam tikrų vardu, tam tikroje vietoje ir tam tikrų laiku. Kas kada nors įkūrė erezijas, pirmiau neatsiskyręs nuo katalikų bažnyčios visuotinio ir seno sutarimo. Kad taip yra, aiškiau nei dieną rodo pavyzdžiai. Juk kas prieš tą bedievį pelagijų, kad nors teikė tokią galę laisvai valiai, kad manytų, jog jai gerose dalykuose kiekvienam veiksmui nereikia padedančios Dievo malonės. Kas prieš baisų į jo mokinį celestijų neigė, jog visa žmonių giminė surišta Adomo prasižengimo kalte. Kas prieš pigžodišką pig, pig į arijų ardė trejybės vienybę. Kas prieš piktadarys Abelijų drįso suplakti vienybės trenybiškumą? Kas prieš žiaurų inovacijoną vadina Dievą žiauriu, esą jis labiau nori mirštančiojo mirties, o ne kad e, tas atsiverstų ir gyventų? Kas prieš magą Simoną užmuštą apaštalų įsikišimu, iš kurio nuolatinė ir slapta seka trykšta, tas senas begėdyščių srautas – iki paskutiniojo Priscilijono, drįso Dievą vadinti blogio autoriumi, tai yra mūsų nusikaltimų, nedalyvių ir begėvyščių kūrėjų. Šis teigia apie jį, kad jis pats savo rankomis sutvėrė tokią žmogaus prigimtį, jog toji iš savęs būtinai savo valios traukiama, nieko kito negali, nieko kito nenori, tik nusidėti, nes sujaudinta ir uždengta visų įdų furijų, e, ją e, neišsemiamas geismas traukia, į visų begėdyščių prarąją. Be skaičiaus yra pavyzdžių, kuriuos praleidome siekdami trumpumo, bet jie visi pakankamai aiškiai ir akivaizdžiai parodo, jog beveik visoms erezijoms yra įprasta ir teisėta visada džiaugtis be, bedieviškomis naujovėmis, bodėti senovės nutarimais ir dėl tariamojo pažinimo prieštaringų teigimų, pirmas laiškas, tamatėjim 620, patirti tikėjimo laivo sudužimą. Priešingai, katalikams, katalikams iš ties yra būdinga saugoti šventųjų tėvų palikimą ir pavedimus, smerkti bedieviškas naujoves, bei kartu su apaštalu sakyti ir vėl kartuoti. Jei kas jums kelbė kitokią evangeliją, negu esate priėmę, tebūnie prakeiktas. Galatams 1.9. Gal čia kas nors paklaus, ar ir eretikai naudojasi dieviškojo rašto liudymais? Žinoma, naudojasi ir dargi uoliai. Gali juos matyti bėgant per atskirius šventojo įstatymo tomus, per mozės, per, per alių knygas, per psalmės apaštalus, evangelijas pranašus. Ar pas savuosius, ar pas kitus privačiai ar viešai, žodžiu ar knygose, pokyliuose ar aikštėse, jie beveik nieko neskelbia, pirmiau nepasistengia to nusakyti, ir rašto žodžiais. Skaityk Pauliaus Samosatiečio, Kristilijono, Eunomijos, Jovinijono ir kitų Maros klindėjų raštus. Ten matysi begalinį pavyzdžių kalną. Nepraleistas beveik ne vienas puslapis, kuris nebūtų pagražintas ir nuspalvintas naujojo ar senojo testamento posakiais. Tačiau jų reikia tuo labiau saugotis ir bijoti, kuo giliau jie slepiasi po dieviškojo įstatymo pastogė. Juk jie žino, kad jų smarvė taip greitai niekam nepatiks, jei bus iškvėpta e, paprastai ir e, nepridengus. Todėl apšlaksto ją lyg kokiu dieviškų žodžių aromatų, kad tas, kuris lengvai pasmerktų žmogišką klaidą, negalėtų lengvai paniekinti dieviškų posakių. Todėl jie daro kaip tie, kurie sumaišė vaikams kartų gėrimą, pirmiau puodelio kraštą patepa medumi, kad neatsargus amžius, pirmiau palaižė saldaus, neišsigastų kartumo. Tuo rūpinasi ir tie, kurie blogas žoles ir kenksmingus gėrimus papuošia vaistų vardu, kad niekas neįtartų, jog tai nuodai, kur parašyta vaistai. Todėl ir išganytojas šaukia, sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jūs avių kailyje, o viduje yra plėšrus vilkai. Mato 7.15. Kas yra avių kailis, jei ne pranašų ir apaštalų žodžiai, kuriuos šie lyg su avių nuoširdumu supynė tartum vilnas, tam bedėmės avinėliui, naikinančiam pasaulio nuodėmę. Kas yra plėšrus vilkai, jei nelaukiniais ir plėšrios eretikų nuomonės, kurios nuolat užpuola bažnyčios bandas ir kur tik gali drasko Kristaus kaimenę. Kad klastingiau prislinktų prie neatsargių avių, pasilikę vilkų plėšrumą, jie nusivelka vilkišką išvaizdą ir apsisiaučia dieviško įstatymo posakiais. Lyg kokiais kailiais, kad kas tik pajus pilnų minkštumą, neįsigastų dantų aštrumo. Bet ką sako išganytojas? Jūs pažinsite juos iš vaisių. Mato 7.16. Tai yra, kai ims tuos dieviškus žodžius ne tik kartoti, bet ir dėstyti, netikės svaidytis, bet ir juos aiškinti. Tuomet pažinsite tą kartumą, tą aitrumą ir plėšrumą, tuomet jie iškvėps naujovių nuodą, tuomet pasirodys bedieviškos naujienybės. Tada išvysite, kaip greunamos sienos, perkeliami tėvų riboženkliai, žudomas katalikų tikėjimas, drauskoma bažnytinė dogma. Tokie buvo tie, kuriems smogė apaštalas Paulius antrame laiške korintiečiams sakydamas, juk, yra, juk tokie yra kalbais, anie netikri apaštalai, lastingi darbininkai, besidedantys Kristaus apaštalais. Antras laiškas korintiečiams 11.13. Ką reiškia besidedantis Kristaus apaštalas? Apaštalai pateikė dieviškojo įstatymo pavyzdžių. Pateikė ir jie. Apaštalai šaukėsi psalmių autoritetu. Šaukėsi ir jie. Apaštalai rodė pranašų posakius. Nemažiau rodė ir jie. Bet kai šie pradėjo tai, kuo bet kai šie pradėjo tai, kuo panašiai rėmėsi, nepanašiai aiškinti, Tuomet atsiskyrė paprastieji nuo sukčių, nepagražinti nuo pagražintų, tiesiakalbiai nuo iškreipėjų, galiausiai tikrai apaštalai nuo netikrų. Ir nenuostabu kalbėjau, juk pats šeitonas geba apsimesti iš visos angelų. Antras laiškas korintiečiams 11.14. Nedidelis dalykas, jei jo tarnai pasirengia, persirengia teisingumo tarnais. Taigi pagal apaštalo Paulius mokymą, kai tik netikri apaštalai, netikri pranašai ar mokytojai pateikia dieviškojo įstatymo posakius ir blogai išaiškinę bando prie jų prijungti savo klaidas, tuomet nelieka abejonių, kad jie seka savo pirmtako klastingomis subtybėmis. Šis jų niekada neišsigalvotų, jei nežinotų, jog nėra lengvesnio būdo suklaidinti, nei pateikti dieviškų žodžių autoritetą ten, kur įvedama nedoros klaidos atgaulė. Bet gal kas pasakys, kaip įrodyti, kad velnas mėgsta naudoti šventojo įstatymo pavyzdžiais. Te paskaito Evangelijas, kuriuose rašoma, tada velnas jį, tai yra viešpatį, išganytojį, paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šermens ir sako – Jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave, ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Mato 4, 5-6. Ką jis darys su vargšai žmonėms? Jie jau patį didingą į viešpatį užpuolė raštų liudijimas. Jei, sako, tu Dievo sūnus, pulk žemyn. Kodėl? Nes parašyta, sako. Turim labai įsidėmėti ir prisiminti šios vietos mokymą, kad pasimokę iš tokio evangelinio autoriteto pavyzdžio, kai matysime, ką nors skaitant apaštalų ar pranašų žodžius prieš katalikų tikėjimą, tikrai nebejotume, jog per juos kalba velnis. Nes kaip tuomet kalbėjo galva galvai, taip dabar nariai nariams, velnio nariai Kristaus nariams, netikėliai tikintiesiems pikdžodžiautojai pamaldiesiems, galiausiai eretikai katalikams. Bet ką jie tuomet sako? Jei sako, tu Dievo sūnus, pulk žemyn. Taigi, jei nori būti Dievo sūnumi ir gauti dangaus karalystės paveldą, šauk žemyn, tai yra krisk nuo mokymo ir tradicijos, tos aukštos bažnyčios, kuri laikoma Dievo šventykla Jei kas nors paklaus kokį nors eretiką, kuris jam tai siūlo, iš kur įrodai, iš kur mokai, kad turėčiau palikti visuotinį ir seną katalikų bažnyčios tikėjimą. Šis iškart pasakys, nes parašyta. Ir iškart parengs tūkstantį liudijimų, tūkstantį pavyzdžių ir autoritetų iš įstatymo, iš psalmių, apaštalų ir pranašų, kuriuos naujų ir blogų būdų išaiškinus, nelaiminga siela nuo katalikiškos pilies nukris į erezijų bedugnį. Be to, eretikai mėgsta neatsargius žmonės tiesiog nuostabiai apgauti dar ir sekančiais pažadais. Jie drįsta pažadėti ir mokyti, kad jų bažnyčioje, tai yra jų bendruomenės susijime, esanti didelė, ypatinga ir visiškai asmeniška Dievo malonė, dėl kurios be jokio vargo, be jokių pastangų ar darbo net neprašydami, neieškodami ir nebelsdami. Visi jų skaičiui priklausantieji bus taip Dievo apdovanoti, kad nešami angelų rankomis, tai yra apsaugoti angelų globos, niekad negalės susigauti į akmenį kojos, tai yra niekad nebus suvedžioti į blogą. bet kas nors tars, jeigu ir velnis, ir jo mokiniai naudojasi dieviškai žodžiais, posakiais ir pažadais, nors vieni yra netikri apaštalai, kiti netikri pranašai ar mokytojai, o visi kartu eretikai, tai ką daryti žmonėms katalikams ir motinos bažnyčios vaikams? Kokiu būdu šventuose raštuose jiems atskirti tiesą nuo klaidos? Taigi jie ypač stengsis daryti tai, ką kaip prašėme šio priminimo pradžioje, mums perdavė šventi ir mokyti vyrai. Būtent jie aiškino dieviškai kanoną pagal visuotinės bažnyčios tradicijas ir laikydamiesi katalikų dogmos taisyklių. Nes toje katalikų ir apaštalinėje bažnyčioje jie privalėjo sekti visuotinumą, senumą ir sutarimą. Kai tik dalis sukildavo prieš visuotinumą, naujovė prieš senumą, vieno ar nedaugelio paklydėlių prieštaravimas prieš visų, ar bent tikrai daug skaitlingesnių katalikų sutarimų, jie rinkdavosi visuotinį grinumą vietoj dalies sulėtimo. Tame visuotinume senąjį pamaldumą vietoj naujovės bedieviškumo. Vėlgi, pačiame senume rinkdavosi pirmiausia visiems bendrus, jei tokie yra visuotinio susirinkimo dekretus, vietoj vieno ar keleto lengvabūdiškumo. O jeigu tokių nėra, tuomet sekdavo tais, kas arčiausia Tai yra daugelio didelių mokytojų ir tarpusavyje sutarančias nuomonės. Jeigu to, padedant viešpačiui, bus ištikimai ir blaiviai ir rūpestingai laikomasi, mes be didelio sunkumo pastebėsime visas žalingas iškylančių eretikų klaidas. Čia manau, kad bus nuseklu, jei pavyzdžiais parodysiu, kokiu būdu galima pastebėti, bei pasmerkti bedieviškas eretikų klaidas, pateikiant ir palyginant tarpusavyje sutarančius senųjų mokytojų teiginius. Tačiau to seno šventųjų tėvo sutarimo galima labai stengdamiesi ieškoti ir juos sekti ne visuose dieviškojo įstatymo klausimėliuose, bet vien tik tai ar pirmiausia tikėjimo taisyklėje. Ne visada ir ne visas erezijas galima taip nugalėti, bet tik naujas ir dabartinės, kurios ką tik iškilo, kurioms laiko trūkumas neleido iškreipti senojo tikėjimo taisyklės ir dar plačiai neišplitus nuodams sugadinti protėvių raštus. Jau išplitusių ir įsisenėjusių erezijų jokių būdų negalima pulti šiuo, šiuo, šiuo keliu, nes bėgant laiku jos turėjo daug progų išnaudoti tiesą. Todėl turime šias senesnes schizmų ar erezijų bedėvystės atremti, jei galima, vien tik rašto autoritetų. Arba jų vengti, jei jos jau senovėje buvo paneigtos ir pasmerktos visuotiniuose katalikų kunigų susirinkimuose. Todėl vos tik pradėjus verštis kokios nors blogos klaidos puvėsiams, kai jie savo gynyboje pradeda naudoti voktus šventojo įstatymo žodžius, ir juos klastingai bei apgaulingai aiškinti, iškart reikia pradėti rinkti senolių posakius, aiškinančius kanoną, pagal kuriuos tai, kas iškilo kaip bedieviška naujovė, būtų be jokio myslingumo atskleista ir be, jokios, be jokio atsitraukimo pasmerkta. Bet reikia rinkti tik tų tėvų posakius, kurie katalikų veikėjame ir vienybėje šventai, protingai ir ištvermingai gyvendami, mokydami bei pasilikdami pelnė arba ištikimai mirti Kristuje, arba laimingai būti nužudyti dėl Kristus. Bet ir jais galima tikėti vien laikantis taisyklės, kad nebejotinai, tikrai ir nepakeičiamai galioja tik tai, ką arba visi, arba daugelis viena ir tą pačią prasme atvirai dažnai ištvermingai tvirtina, lyg su kokiu nors mokytoju susirinkimu sutikdami, tai priimdami, to laikydamiesi ir tai perdodami. O ką kuris iš jų, nors šventas ir mokytas, nors išpažinėjo ar kankiniu būdamas, manė kitaip nei visi, ar net prieš visus, tą reikia kaip savotišką, slaptą ir privačią nuomonę atskirti nuo bendros, viešos visuotinės nuomonės autoritetų. Kad nerizikuotume didžiausių pavojų amžinam išganimui ir nepaliktume pagal bedievišką eretikų beskismatikų paprotį, visuotinės dogmos, senos tiesos, bei nesektume vieno žmogaus naujovišką klaidą. Kad kartais kas nors nemanytų, kad gali tų palaimintų tėvų šventą ir visuotinį sutarimą lengvabūdiškai niekinti, apaštalas pirmajame laiške korintiečiams sako, Dievas kai kuriuos paskyrė bažnyčioje Pirmiausia, paštalais, kurių vienas jis pats buvo. Antra, pranašais, koks, kaip skaitome, apaštalų darbuose buvo Agabas. Trečia, mokytojais. Pirmas laiškas korintiečiams 12.28 kurie dabar vadinami rašto aiškintojais ir kuriuos mm, tas pats apaštalas kartais vadina pranašais, nes per juos tautoms buvo atvertos pranašų paslaptys. Todėl, kas paniekintų tuos Dievo bažnyčioje atskiriems laikams ir vietoms, Dievo paskirtuosius, kurie dėl katalikų dovanos prasmės, ką nors vieningai mano Kristuje, tie paniekina ne žmogų, bet Dievą. O kad niekas neprieštarautų jų tiesia kalbė vienybei, tas apaštalas dar svariau tvirtina sakydamas. Broliai, viešpaties Jėzaus Kristos vardu maldauju jūs, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jūs nebūtų susiskaldimų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. Pirmas laiškas korintiečiams 1.10. Jei kas atskiltų nuo jų bendros nuostatos, tai išgirsta šios to paties apaštalo žodžius. Dievas yra nesumaišties, bet santarvės Dievas. Pirmas laiškas korintiečiams 14.33. Tai yra ne to, kuris atsiskyrė nuo sutarimo vienybės, bet tų, kurie sutikdami liko taikoje. Taip mokau, sako, visose šventųjų bendruomenėse, tai yra katalikų. Jos yra todėl šventos, kad ištveria tikėjimo bendrystėje o kad kas nors kitas atėjęs nemanytų, jog turi klausyti vien savęs ir vien savimi tikėti, jis netrukus kalba. Argi iš jūsų, sako, išėjo Dievo žodis. Ar tik jūs vienus pasiekė? Pirmas laiškas korintiečiams 14.36. Kad tai nebūtų lyg pasinaudojant priimta, jis prideda. Jei kas, sako, Tarėsi esąs pranašas ar dvasios įkvėptas žmogus. Tas turi pripažinti, jog tai, ką jums rašau, yra viešpaties įsakymas. Pirmas laiškas korintiečiams 14.37. Kas tai per įsakymas, jei ne šis? Kas pranašas ar dvasios įkvėptasis, tai yra dvasinių dalykų mokytojas, tas turi labai stengtis pasirodyti lygybės ir vienybės puoselėtojui kad savo nuomonių nekeltų virš likusių ir neatsitolintų nuo bendro supratimo. O jei kas šito nenori pripažinti kalbais, pats nebus pripažintas. Pirmas laiškas korintiečiams 14.8. Tai yra, kuris arba nesimokys nežinomų dalykų, arba žinomus paniekins. Tas bus nepažintas. Taigi, bus nevertas, kad Dievas jį priskaitytų prie suvienytųjų tikėjime ir sulygintųjų nuolankume. Nežinau, ar galime įsivaizduoti baisesnę blogybę, bet matome, kad tai pagal apaštalo grasinimą atsitiko Pelagijonui Julijanui, kuris arba nenorėjo prisidėti prie kolegų nuomonės, arba išdryso nuo jos atsiskirti. Bet jau laikas, kad pateiktume žadėtą pavyzdį kur ir kaip šventųjų tėvų nutarimai surinkti, kad pagal juos susirinkimo sprendimu ir autoritetu būtų nustatyta bažnytinio tikėjimo taisyklė. Kad tai vyktų sklandžiau, čia pabaigime šią priminimo dalį, kad tai, kas seks, pradėtume kitame veikale.